Abenduak hamar gaur azkena da eta berriun albistegia duzue berriozar irratiaren albiste mankizuna ze titularrekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi, jostaiu bilketak martxan hartu zuen atzo. Auzokidea laguntzeko elkarteak, berriozarko institutua eta mendialdea eskolaren laguntzaz, egu berrietara begira atzo hasitako jostaiu bilketa antolatu du. Atzo tik, ostira labitarte, jostailuak jasotzeko puntuak, lau izango dira eskola, institutua, aldezarra eta dona maria kalean kokatzen den auzokidea laguntzeko elkartearen, haintzineko lokala, jostailuen banaketa, abenduaren ugi hogeita iruan eginen da hilabeteko janari banaketarekin kointzi dituz. Jostailuak berriozar naiz berriogeitiko pertsona behartxuenen artean banatuko dira. Euskarazko produktuen katalogoa kalean da, jada. Liburu, diska, jostailu aldizkari, komik eta mugikorreko aplikazioak biltzen dituen Euskarazko produktuen katalogoa, gipuzkoa eta nafarrokoen bat erakundek landu eta gero kalean da, jada, berriozarko udala katalogoaren lanketan partu hartu duela udaletxearen bertan eskura dezakegu katalogoa egu berri hauetan oinarri gisa erabiltzeko. aurtengo korrikaren prestaketak martxan. Korrika 2008aren antolaketa zarduratuko den batzordea ostegun honetan bihar auzalor aeka euskaltikian atxaldeko seietan bilduko daleenengo batzorde horretan berrio zarko kultur korrikaren baitako jarduerak antolatu eta koordinatuko dira. kontsumoaren inguruko hitzaldia natur eskolan. Suma konkausa elkarteak udazken eta programazioaren baitan, biarra txaldeko seitarako itzali bat antolatu du, itzaldia zeinak rupos de konsumo alternatibas al konsumo izena duen, izlari gisa, arrea, elkarte, agorro ekologikoaren kide bat, ibiliko da. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain serdio gaurko iragarpenak, arazi? zeru atarteka odei dela dio gaurroko iragarpenak atxaldean odeiak jugaritu egingo dira zerua oso odeitzu geldituko dela eta orduan bai euri txiki ertaina egingo du bereziki gaualdean mende balosagaiko aizea ulbizia ibiliko da gauean ipar mendebaldekoa nagusituz eta temperatura ida okionean maksimoak nahikoa igoko dira. Hau izan da guztia gaurko albistegiari daokionez, informazio gehiago dato zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko egun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música